حدیث 181 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد از خودم هیچ فتنه برای مردان زیان بارتر از فتنه زنان به جای نگذاشتم در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ای مردها آگاه باشید ای مردها شما هوشتان بجا گیرید که فتنه ای که شما را غافل گیر می کند فتنه ای که شما را به دوزخ می برد فتنه زنان هستند که شما را حلاک می کند پس از فتنه زنها احتیاط باشید ان حدیث از کتاب صحیح بخاری